39 skirsnis. Palapinė buvo tuščia. Knyga gulė ant stalo atskleista, bet viršeliais aukštyn, sakytum, Velsas būtų ją apvertęs. Kalavijas gulėjo ant žemės arčiau priešingos sienos, o palapinės brezente žiojėjo plyšys, pro kurį mirguliavo tamsus miškas. Aš priejau, žvilgtelėjau į lauką ir man pasirodė. Nors negalėčiau to tvirtinti, kad susipinė aukšti augalai ir pažemėje vešinti žolė lyg ir aplaužyti, lyg ir apmendyti, bent jau per kelias pėdas nuo palapiniais. Nuo tos dienos aš nebemačiau kapitono Welso ir nieko apie jį negirdėjau. Suviniojau knygą į popierių, bijodamas net pažvelgti ją ir pargabenau į Angliją. Iš pradžių ketinau sugražinti ją daktarui Hankiui – Paskui jūsų žurnale perskaičiau hipotezę apie šitokius reiškinius, nusprendžiau užsukti ir viską papasakoti. Esu girdėjęs, kad jūs objektyvus ir plataus akiračio mokslininkas. Profesorius Aupenčia padėjo plunksnakoti ir įdėmiai pažvelgė į vyriškį sėdinti kitoje stalo pusėje. Šitame ilgame žvilgsnėje jis koncentravo visą patirtį, sukauptą bendraujant su visokio plauko avantiūristais, taip pat su ekscentriškais ir rytų charakterio atmainų dorai žmonėmis. Kitu atveju jis iškart būtų sveiku protų nusprendęs, kad visa tai grinas melas. Jis ir dabar buvo linkęs manyti, kad tai grinas melas. Tačiau jam trukdė pasakotojas, jeigu šitokie žmonės meluoja, jie meluoja kitoniškai – Skirtingai nuo daugumo šarlatanų ir apsišaukelių, Pringlis nesistengė išoriškai atrodyti padorus, tiesiog priešingai. Jis atrodė padorus, nors išorė tarsi prieštaravo tam. O gal jis normalus tik nepavojingai kvaištelės, bet ir vėl simptomai netokie. Jis net ganėtinai abejinga šitai istorijai, kaip žmogus, nelinkęs kitam piršti savo kvailystiais, net jeigu tai kvailystiai. Misteri Pringli, griežtai tarė profesorius, tarytum advokatas, klastingų klausimų, priverčiantis liudytojo pašaukti iš vietos. O kur ta jūsų knyga dabar? Šypsena vėl nuskaidrino barzdotą veidą, surimtėjusi pasakojimo metu. Palikau už durų, atsakė misteris Pringlis, tai yra gretimame kambaryje. Žinia tai rizikinga, bet iš dviejų blogybių pasirinkau mažesnę. Kaip tai suraukia antakius profesorius? Tai kodėl iš karto neatnešėte jos čia? Todėl atsakymis jonierius, kad buvau tikras, jog vos tik tai išvydęs ją, panorėsite atversti dar neišklausęs mano pasakojimo. Norėjau, kad gerai pagalvotumėt, ar verta ją liesti, po to, kai viską išgirsite. Patilėjęs jis pridūrė, ten buvo tik jūsų sekretorius, jis atrodė flegmatiškas, neprarandantis pusiausviros ir visiškai pasinėrėsi kažkokius apskaičiavimus. Profesorius nuoširdžiai nusikvatojo. Ach, tas bebidžas, sušuko jis. Magiškai jūsų knyga patikimuose rankose galiu užtikrinti. Jis pavardė Berdžas, bet aš dažnai pravardžiuoju jį Bebidžu, nes jis tikras skaičiavimo mašina. Paaiškinimas. Bebidžas Čarlsas 1792-1871 žymus anglų matematikas, skaičiavimo mašinos išradėjas. Paaiškinimo pabaiga. Iš visų žmonių giminės, jei laikysime jį tos giminės atstovu, ją mažiausiai gali parūpti išvinioti svetimą paketą. Na, tai ėmė atsinešti jos. Teks rimtai pagalvoti, ką su ta knyga daryti. Pasakysiu jums atvirai, jis vėl įdėmiai pažvelgė į pašnekovą, aš dar nežinau, ar verta ją čia pat atversti, ar geriau siūsti daktarui Hankiui. Abu patraukė prieš kambarį. Tarpduryje misteris Pringlis aiktelėjo ir puolė prie sekretoriaus stalo. Stalas buvo savo vietoje, tik sekretoriaus nebebuvo. Ant stalo tarp viniojamojo popieriaus keučių gulėjo parodavusi nuo senumo knyga odiniais viršeliais. Užversta knyga kažkodėl kėlė įspūdį, lyg būtų ką tik sklaidyta. Plačiame langiai gatvę prie kurių stovėjo stalas švietė didžiulį aštrebriaunė skylė, sakytum, per jį būtų šaute iššautas žmogus. Ir jokių kitokių misterio berdžio pėtsakų. Abu sustingo lyg statulos, pirmas iš lėto atitoko profesorius. Jis lėtai pasisuko į misionierių ir ištiesė jam ranką. Atrodė dar labiau panašus į teisėją negu paprastai. Atleiskite man, misteri Pringli, tarys, atleiskite už samoningas ir nesamoningas mintis. Neįmanoma jaustis mokslininku, nuneigiant šitokį faktą. Manyčiau, dviejodamas prabilo Pringlis, jog dėrėtų kai ką patikslinti, ar nepaskambintumėte jam į namus, gal kartais bus parėjęs. Net nežinau, ar turi telefoną, palingavo galvą profesorius, berods gyvena kažkur Hamstede. Tikiuosi, jog kas nors paskambins čia, jeigu bičiuliai ar giminaičiai jo pasigestų. Ar galėtumėte nusakyti jo išvaizdą, jeigu paklaustų policija? Paklausė Pringlis. Policija? Krūptelėjo profesorius. Išvaizda. Žinote, jis nič nieko neįsiskyrė iš kitų, nebent didžiuliais sakiniais. Eilinis glotniai nusiskutęs jaunas vyriškis, bet policija, tai kągi mums daryti su ta kvaila istorija? Aš jau žinau, ką man daryti, tvirtai tarė misionierius Pringlis. Įteiksiu šitą knygą tam keistam misteriui Hankiui į rankas ir paklausiu jį, kas čia per Velneva. Viros gyvena netoliese, tad aš netrukus grįšiu ir papasakosiu jums, ką jis sakė. Labai gerai, tai išstenėjo profesorius ir žnektelėjo fotelį, lyg atsipūsdamas, kad kitas prisijama atsakomybę. Skubus nedėdu komisionierių žingsniai toldami nuėdėjo gatve, o profesorius jis dar sėdėjo lyg transo būsenoje, beprasmiškai spoksodamas priešai save. Kai šalia gatvio atkaukšėjo tie patys skubų žingsniai ir tarp durėje vėl išdygo misionierius, jis tebesėdėjo tame pačiame fotelyje, tą pačią pozą. Profesorius iš karto pastebėjo, kad jis be knygos – Hankis, rimtai pasakė Pringlis, paprašė palikti jam knygą valandai, kad galėtų susidaryti nuomonę. Jis kviečia ateiti mus abu ir tada pasakys, ką su ją daryti. Jis pabrėžė, jog pageidautų, kad jūs, profesoriau, sutiktumėte palidėti mane. Aupenčio tebespoksodamas priešai save umai pratrūko. Kas pervelnės tas daktaras Hankis? Atrodo, tarsi iš tikro, laikytumėt jį velnių, nusišipsojo Pringlis. Kai kas gal taip ir mano apie jį, jis autoritetas jūs dominančioje sferoje, bet susikūrė reputaciją Indijoje, kur studijavo tenykštę magiją ir panašius dalykus. Gal todėl jis ne itin žinomas čia. Tai perkarės geltonas šlubas velnės ir matyt aikštingas. Kiek supratau, čia Londone jis oficialiai praktikuojantis ir gerbiamas gydytojas neteko girdėti, ką nors blogai apie jį atsiliepint. Bloga nebent tai, kad jis, ko gero, vienintelis žmogus šitą žinantis apie visą tą beprotišką istoriją. Profesorius Aupenšos sunkiai atsikėlė ir priejo prie telefono. Jis paskambino tėvui Braunui ir pasiūlė pakeisti pietus vakarienę, kad turėtų pakankamai laiko aplankyti daktarą Anglą iš Indijos. Paskui vėl klestelėjo fotelį Užsidegė cigarą ir pasinėrė į nesuvokimą savo mintis. Tėvas Braunas atėjo į restoraną, kur buvo sutarta vakarieniauti ir Lukurevo vestibiulėje tarp veidrodžių bei palmių. Ji žinojo apie Aupenšo popietinį pasimatymą ir kai veidrodžiai bei palmėsime skęsti prieblandoje, tėvas Braunas pagalvojo, kad bičiulis bus užtrukęs dėl nenumatyto aplinkybių. Jis net suabejojo, ar profesorius apskritai be ateis, bet kai bičiulis pasirodė, pakako vieno žvilgsnio įsitikinti, jog atsitiko dar baisiau, negu Aupenšo buvo numatęs. Profesoriaus akis buvo paklaikusios ir net plaukai atrodė paklaikę, kai jėdu su misteriu Pringliu galų gale pargrįžo iš Londono šiaurinio pakraščio, kur tarp gyvenamųjų kvartalų šen bei ten tebeplitėjo viržiais apaugusios dykvietės ir pievelių lopai. Apsiniaukusią pavakarę viskas atrodė dar niuriau. Vis dėlto jie surado ieškomą namą stovintį šiek tiek atokiau nuo kitų – Tai patvirtino varinė lentelė, kurioje buvo išgraviruota daktaras I. Hankis, medicinos daktaras, karališkosios mokslo draugijos narys. Tačiau jie nebeužtiko Džo I. Hankio, medicinos daktaro ir karališkosios mokslo draugijos nario. Jie užtiko tik tai, ką buvo pasufleravusi niūri nuojauta – Kuklioje svetainėje ant stalo pupsojo prakeiktas foliantas, sakytum kažkas, ką tik jį skaitį. Už pakalinės durys buvo atlapos ir stačių sodo taku kilo neryškus pėtsakai, net sunku patikėti, kad šlubas žmogus būtų juo užbėgęs, bet vis dėlto bėgta šlubio, nes vienos kojos atspaudas buvo specialaus protezinio bato. Toliau ėjo tik tai šlubausios kojos atspaudai lyg daktaras būtų šokavęs jie vieną, paskui ir jie nutrūko, daugiau nebebuvo ką sužinoti apie daktarą J. E. Hankį, tik tai, kad jis nusprendė, ką daryti su knyga. Jis nepakluso draudimui ir lemtis atkeršijo jam. Vos tik tai jėdu įėjo į restorano vestibiulį po palmėmis, Pringlis iš karto padėjo knygą ant stalelio, sakytum, ji būtų deginusi jam pirštus. Dvasininkas susidomėjęs pažvelgė ją. Viršelėje tie buvo išspaustas dveilis. Kas į tą knygą pažiūrėjo, tas siaubo sparnas palitėjo. Žemiau tą patį perspėjimą jis perskaitė graikiškai, lotiniškai ir prancūziškai – Pringlis ir Aupenšo norėjo ko nors išgerti, abu vis dar negalėjo atsigauti po išgyvento sukretimo. Aupenšo pašaukė kelnerį, kuris atnešė ant padėklo kokteilių. Tikiuosi, jūs pavakariniausite su mumis, kreipėsi profesorius į misionierių, bet šis mandagiai atsisakė. Jums leidus, tarė jis, ketinu užsiimti šitą knygą ir norėčiau kurį laiką pabūti vienas. Gal galėčiau valandėlę pasėdėti jūsų kabinete? Mielai prašau, bet juk jis užrakintas, lyg ir nustebo Aupenšo. Jūs pamiršote skylę langę. Misionierius Lukas Pringlis nusišypsojo jiems dar plačiau negu paprastai ir dingo tamsoje. Vis dėlto keisto, kad žmogus starė profesorius, suraukęs kaktą. Jis atsisuko ir nustebo pamatęs, kad tėvas Brauna šnekasi su kelneriu, kuris atnešė kokteilius ir šnekasi apie grinai asmeninius dalykus – Apie to kelnerio kūdikį, kuriam nebegresė pavojus, vis dar stebėdamasis profesorius paklausė, iš kur Braunas pažįsta tą žmogų ir šis trumpai atsakė, na, kartą per 2-3 mėnesius čia pietauju, retkarčiais mudu pasišnekame. Profesorius pietaudavo čia penkis kartus per savaitę, bet jam nei galva nebūtų atėję kalbinti kelnerį – Jo mintis nutraukė šaižus skambutis ir toj pat jis buvo pakviestas prie telefono. Iš ragelio pasigirdo pringlio balsas, gal kiek duslokas, turbūt jam trukdė barzdos ir žandenų bruzgynai, bet žodžių prasmė abejonių nekėlė. Profesoriau, bylojo balsas, aš nebegaliu atsispirti, noriu atversti tą knygą. Kalbu iš jūsų kabineto, o knyga guli priešais mane. Dėl viso pikto norėčiau su jumis atsisveikinti. Ne, Mane atkalbinėti beprasmiška, jūs vis tiek nebespėtumėte. Štai aš atverčiu knygą, aš... Aupenšo pasivaideno, kad girdi kažkokį vibruojantį, šiurpinantį, bet beveik begarsį smūgį. Jis šaukė pringlį, bet niekas nebecilėpė. Jis padėjo ragalį ir vėl atgavęs didingą akademišką orumą, gal greičiau nevilties orumą, sugrįžęs ramiai atsisėdo prie stalo. Nesikarščiodamas, lyg aiškintų, kaip sužlugo koks nors niekingas triukas spiritizmo seanse, jis papasakojo dvasininkui siaubingą istoriją, nepraleisdamas nei menkiausios smulkmenos. Šitaip neįsivaizduojimų būdų dingo jau penki žmonės, kalbėjo jis, kiekvienas atvejais stulbinantis, bet už vis labiausiai negaliu suprasti, kasgi atsitiko mano sekretoriui Beridžui – Jis buvo didžiausias tylenis pasaulyje ir dėl to tas atvejs atrodo man pats nesuprantamiausias. Taigi, pritarė tėvas Braunas, iš ties nesuprantama, kodėl Berdžas tai padarė, juk jis nepaprastai sažiningas. Tiesiog smagu žiūrėti, kaip jis tenkdavosi atriboti darbą nuo savo asmeninių pramogų. Juk turbūt niekas nė nenumanė, koks jis paukštininkas namie. Beridžas šūktelėjo profesorius. Ką jūs sakote? nejaugi jį pažinojote? Na, kaip čia pasakius, abejingai atsakė tėvas Braunas, nedaugiau kaip šitą kelnerį. Man dažnokai tekdavo luktelėti jo kabinete, kol jūs atvyksite, tad savaime suprantama, pasišnekėdavau su Beričiu. Buvo įdomus žmogus. Pamenu kartą prisipažino, jog norėtų kolekcionuoti beverčius daiktus, na, maždaug taip, kaip kolekcionieriai rankioje visokį šlamštą, laikydami jį vertingu. Turbūt žinote tą seną pasakojimą apie moterį, rinkusią nereikalingus daiktus. Prisipažįstu, ne visai supratau, tarė Openšo, net jeigu mano sekretorius buvo paukštininkas, kaip gyvas nebūčiau tuo patikėjęs, tai anaip tol nepaaiškina, kas atsitiko jam ir kas atsitiko kitiems. Kokiems kitiems, paklausė dvasininkas. Profesorius įsmėgė žvilgsnį į jį ir ištarė pabrėžtinai aiškiai, sakytum vaikui – Mielas tėve Brauna, juk dingo penki žmonės. Mielas profesorio Aupenšo, nedingo ne vienas žmogus. Tėvas Braunas taip pat žiūrėjo nenuleisdamas akių ir pabrėžtinai aiškiai tarė žodžius, ir vis tiek profesorius nieko nesuprato. Jam prašant, dvasininkas pakartojo dar kartą. Aš pasakiau, nedingo ne vienas žmogus. Akimirką padėlėjęsis pridūrė, man regis sunkiausiai įtikinti žmogų, kad 0 plus 0 plus 0 lygu 0. Žmonės patikė keiščiausiais dalykais, jei tik tai jie pasikartoja. Štai kodėl Magbetas patikėjo trijų laumių pranašystėmis, nors pirmoji pasakė tai, ką jis ir pats žinojo, o trečioji tai, kas priklausė tik tai nuo jo paties, bet jūsų atveju vidurinioji grandis pati silpniausia – Apie ką jūs čia kalbate? Jūs pats nematėte dingstant žmogaus. Jūs nematėte, kaip dingo žmogus iš valties. Nematėte, kaip dingo žmogus iš palapinės. Visą tai žinote iš misterio pringlio pasakojimo, kurio dabar nenagrinėsiu. Bet prisipažinkite, juk niekada nebūtumėte jo patikėjęs, jeigu nebūtų dingęs jūsų sekretorius. Visai kaip Makbetas, jis niekada nebūtų patikėjęs, kad taps karaliumi, jeigu nebūtų įsipildžiusi pranašystė, kad taps kodorotanu. Gal ir jūsų tiesa, tarė profesorius palengavęs galvą, bet kai jis dingo, aš supratau, jog pringlis nemeluoja. Jūs sakote, kad aš nič nieko nemačiau, bet aš mačiau, juk sekretorius dingo. Beridžas pradingo. Beridžas nepradingo, tarė tėvas Braunas, priešingai. Kaip tai priešingai po šimts velnių – Norėjau pasakyti, paaiškino tėvas Braunas, kad jis niekur nedingo, jis atsirado. Haupenšo įsispoksojo bičiulį sėdinti kitoje stalo pusėje, tačiau jo akių išraiška pasikeitė. Šitai būdavo, kai jis susikaupdavo, stengdamasis pažvelgti į problemą kitų kampų. Dvasininkas kalbėjo toliau. Jis pasirodė jūsų kabinete, prisiklyjavęs suveltą rudą barzdą iki pats makro, užsisakstęs aptrintą apsiaustą ir prisistatė esas misionierius Lukas Pringlis. Jūs niekada nekreipdavote dėmesio į savo sekretorių, todėl net pažinote jo taip primityviai persirengusio. Nejaugi, pradėjo profesorius, ar būtumėt galėjęs nusakyti jo išvaizdą policijoje, paklausė tėvas Braunas. Ne, nebūtumėte. Jūs te žinojote, kad jis glotniai nusiskutęs ir nešioja tamsius sakinius, tad paprasčiausiai nusėjame sakinius jis geriau užsimaskavo negu ką nors užsidėdamas. Jūs niekada nematėte nei jo akių, nei jo sielos, jo akis geros, linksmos, jis padėjo vietą šitą absurdišką knygą, pasiruošė visą butaforiją, paskui ramiai išmušė langą, prisiklijavo barzdą, apsivilko apsiaustą ir įžengė jūsų kabinetą. Jis žinojo, kad niekada nesate rimčiau pažvelgę žvelgėsi jį. Bet kodėl jis mane iškrėtė tokį patrakusi paukštą, paklausė Openšo. Turbūt todėl, kad jūs niekada nepažvelgdavote į jį, tarė tėvas Braunas. Jo komštis susigniaužė, tarsi norėtų trinktelėti į stalą, jeigu galėtų leisti savo šitokį dalyką. Jūs praminėte jį skaičiavimo mašina, nes tik tai apskaičiavimų jums iš jo ir tereikėjo. Jūs nepastebėjote net to, ką būtų pastebėjęs pašalietis, laukiantis jūsų ir paplepėjęs su jo penketą minučių, kad jis protingas, kad mėgsta išdaigas, kad turi savo nuomonę ir apie jūs, ir apie jūsų teorijas, ir apie jūsų sugebėjimus keurai permatyti žmonės. Nejau nesuprantate, kaip jam norėjosi įrodyti, jog jūs nesugebate keurai permatyti net savo sekretoriaus. Jis buvo kupinas absurdiškų idėjų, pavyzdžiui, rinkti nereikalingus daiktus. Neatsitiktinai paklausiau, ar esate skaitęs apsakymą apie moterį, nusipirkusią du labiausiai nereikalingus daiktus – seną varinę daktaro iškabą ir medinę koją. Iš jų su mano sekretorius ir sukūrė į žymų į daktarą Hankį. Niekiek nesunkiau buvo sukurti kapitoną Velsą, apgyvendino juos savo bute. Jūs manote, kad ta vieta už Hamstedo, kur mudolankėmiais paties Beridžio butas, paklausė Openšio. O argi žinote, koks jo butas, koks jo adresas, atrėmė dvasininkas. Nepagalvokite, jog noriu suniekinti jūs arba jūsų darbą. Esate nenuilstantis tiesos ieškotojas ir gerai žinote, kad tai didžiai gerbiu. Sutelkę savo protą, jūs demaskavote daug apgavikų, Bet nesidairykite tik apgavikų, nors retkarčiais pažvelkite į dorų žmonės, na, kad ir į šitą kelnerį. O kur dabar Beridžas, paklausė profesorius ilgokai patilėjęs. Niekiek neabejoju, tarė tėvas Braunas, kad sėdi prie savo darbo stalo. Tiesą sakant, jis sugrįžo jūsų laukiamai į tą pačią akimirką, kai misionierius Lukas Pringlis atsivertė baisėje knygą ir ištirpo vakuume. Ir vėl ilgam įsiviešpatavo tyla. Paskui profesorius Aupelšo nusijokė, šitaip juokėsi didis žmogus, pakankamai didis, kad nebijotų pasirodyti mažas. Umai starė, aš to nusipelniau. Iš tikrųjų nepastebėdavau net savo artimiausių pagalbininkų, bet prisipažinkite, ta atsitiktinumų serija buvo gana grėsminga. Argi jūsų paties neakimirką nesukaustė siaubas, žiūrinti tą kraupę knygą? Ak štai, kas tarė tėvas Braunas, aš atverčiau ją, kai tik pamačiau, visi jos puslapiai tušti, juk žinote, aš nesu prietaringas. Nuotikių biblioteka Gilbertas kitas Čestertonas, tėvas Braunas, Vilnius, Vyturys, 1989 įgarsino Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos garso įrašų namai Skaitė Algimantas Bružas, Vilnius 1990.